Antrasis priminimas yra dingęs ir iš jo neliko nieko kito, tik paskutinė dalis. Tai yra viena santrauka, kuri ir pateikiama. 29 paragrafas. Jei taip yra, tuomet laikas antroje, antro, antrojo gale padaryti šiuose abiejose priminimuose pasakytų dalykų santrauką. Anksčiau sakėme, kad visada buvo ir šiandien yra katalikams įprasta sutvirtinti tikrai tikėjimą šiais dviem būdais. Pirma, dieviškojo kanono autoritetu, antra, katalikų bažnyčios tradicija. Ne dėl to, kad vien kanono viskam neužtektų, bet todėl, kad daugelis aiškindami dieviškus žodžius, kaip jiems patinka, sukuria įvairias nuomonės ir klaidas. Todėl būtina, kad dangiškojo rašto supratimas derintųsi prie vienos bažnytinės nuomonės taisyklės ypač tuose klausimuose, kuriais remiasi visos katalikų dogmos pamatai. Visos katalikų dogmos pamatai. Taip pat sakėme, kad pačioje bažnyčioje reikia žiūrėti visuotinumo ir kartu senumo sutarimo, kad nenuslystume nuo sveikos vienybės į schizmos pusę, nenusiristume nuo senovės religijos į erezijų naujovius. Vėlgi sakėme, kad pačioje bažnyčios senovėje reikia uoliai ir atidžiai žiūrėti dviejų dalykų, e, kurių ypač turi laikytis nenorintieji tapti eretikais. Pirma, ar kas nors buvo nuo seno visų katalikų bažnyčios kunigų visuotinio susirinkimo autoritetų nuspręsta. Antra, jei iškilo koks naujas klausimas, kuriame to negalima rasti, ar galima kreiptis į šventųjų tėvų posakius būtent tų, kurie kiekvienas savo laikais ir savo vietose liko bendrystės bei tikėjimo vienybėje ir tapo patikimais mokytojais. Kas randama jų viena mintimi ir sutarimu besilaikus, apie tai galima be jokios skrupulos spręsti, jog tai yra bažnyčioje teisinga ir katalikiška. Bet kad netrodytų, jog e, tai skelbėme greičiau dėl savo nusistatymo, o ne dėl bažnytinio autoriteto, pasitelksime pavyzdį švento susirinkimo, kuris beveik prieš trejus metus buvo laikomas Azijoje, Efeze, žymiųjų vyrų bazo ir Antiocho konsulato laiku. Kai jame buvo svarstomas tikėjimo taisyklių nustatymas, kad ten neprislinktų kokia nors bedieviška naujovė ir menyje kilusios Riminėje kilusios neištikimybės pavyzdžių, visiems kunigams, kurių ten susirinko netoli dviejų šimtų, atrodė labiausiai katalikiška, ištikima ir gera, kad jų tarpe būtų perskaitytos šventųjų tėvų iš, ištarmės. Apie šiuos buvo žinoma, jog vieni iš jų buvo kankiniai, kiti išpažinėjai, o visi kartu buvo ir pasiliko katalikų kunigai. Todėl ir jų, iš jų sutarimo ir sprendimų galėjo būti tinkamai ir iškilmingai patvirtinta senosios dogmos religija, bei pasmerkti bedieviškų naujojimų pikdžodžiavimai. Kai šitai įvyko, buvo teisėtai ir pelnytai nuspręsta, jog tas bedievis Nestorijus yra priešingas katalikų seniesiems laikams, o palaimintasis Kirilas sutinka su švenčiausia senovu. Kad nieko netrūktų dalykų patikimumui mes pateikėme tų tėvų vardus bei skaičių, nors ir pamiršome eilės tvarką, pagal kurių darnų ir sutartinį sprendimą ten buvo ir išaiškinti šventojo įstatymo posakiai ir nustatytos dieviškosios normos taisyklės. Kad sustiprintume atmintį, visai neprošaldamas čia išvardinti. Štai šie vyrai, kurių kaip teisėjų arba kaip liudininkų raštai buvo perskaityti tame susirinkime. Šventasis Petras, Aleksandrijos vyskupas, žymus daktaras ir šlovingas kankinys. Šventasis Atanazas, to paties miesto vyriausiasis kunigas, patikimas mokytojas ir iškilus išpažinėjas. Šventasis Teofilas, irgi to paties miesto vyskupas, pakankamai garsus savo tikėjimu, gyvenimu ir mokslu, kurio įpėdiniu buvo garbingasis Kirilas, kuris dabar puošia Aleksandrijos bažnyčią. O kad čia nebūtų minima tik vieno miesto ar provincijos doktrina. Buvo pasitelkti ir tie Kapadokijos žibintai. Šventasis Grigalius vyskupas ir išpažinėjas iš Nazianzų. Šventasis Bazilijus Cezarėjos Kapadokijoje vyskupas ir išpažinėjas. Kitas taip pat Šventasis Grigalius, Nisos vyskupas, savo tikėjimu, elgesiu, nekaltumu ir išmintimi. Labiausiai vertas savo brolio Bazilijus bet kad būtų pripažinta, jog ne tik Graikija ar rytai, tačiau ir vakarų bei lotyniškasis pasaulis visuomet taip manė, ten buvo skaitomi ir kai kurie Šventojo Felikso, Kankinio bei Šventojo Julijos, Romos miesto viskupų laiškai. Ir kad ne tik pasaulio galva, bet ir pakraščiai tam teismui duotų parodymus, iš pietų buvo pasitelktas palaimintasis Kirilas, Kartaginos vyskupas ir kankinys o iš šiaurės šventasis Ambraziejus Milano vyskupas. Štai šie visi pagal pašventintą dekalogo skaičių mokytojai, patarėjai, liudininkai ir teisėjai buvo pakviesti Efezą. Laikydamasis jų mokymo, sekdamas patarimu, tikėdamas liudijimu ir paklusdamas nuosprendžiu, tas palaimintas sinodas be nepalankumo iš ankstinio nusistatymo ar norų nutarė dėl tikėjimo taisyklių galėjo būti panaudotas dar didesnis protėvių skaičius, bet nebuvo reikalo, nes nereikėjo dėl liudininkų gausybės gaišti svarstymo laiką, dėl liudininkų, nes nereikėjo dėl liudininkų gausybės gaišti svarstymo laiką, bet to niekas nebejojo, kad tie dešimt manė ne mažiau teisingai, ne visi likę jų kolegos. Po viso to pridedame ir palaimintojo Kirilo žodžius, kurie yra pačiuose bažnytiniuose aktuose. Kai buvo perskaitytas šventojo Kapreolo Kartaginos vyskupo laiškas, kuris nieko kito nesiekė ir neprašė, tik kad būtų nugalėta naujovė ir apginta senovė, tada prakalbo vyskupas Kirilas ir padarė sprendimą. Jį įterpdami, jį įterpti ir čia mums atrodo neprošau. Ir šis, tarė jis, perskaitytasis gerbiamo ir didžiai pamaldaus. Kartaginos vyskupo Kapriavo laiškas turi būti prisektas prie liudijimo aktų. Jo nuomonė yra aiški. Jis juk nori, kad būtų patvirtintos senojo tikėjimo dogmos, o atmestos ir pasmerktos naujovės, nereikalingos išmonės ir bedieviški pareiškimai. Visi viskupai ėmė šaukti, tai visų balsas, tai sakome visi. Taip visi nori. Kas buvo tas visų balsas, tie visų norai, jei ne iš senovės perduotų dalykų išlaikymas ir neseniai išgalvotų nušvilpimas. Po to mes stebėjomės ir kitiems kelbėme, koks buvo to susirinkimo nuolankumas ir šventumas, kad tokia daugybė kunigų, beveik didesnė dalimi metropolitų, taip išsilavinusių ir tiek mokytų, jog beveik visi galėjo vesti dogmatinius disputus, kuriems jau pats suėjimas į vieną vietą atrodo turėjo įkvėpti drąsos kam nors ryštis ar ką nors nustatyti, kad nepaisant to jie nieko neatnaujino, niekam neužbėgo už akių, nieko nesisavino, bet visais būdais saugojosi, kad neperdotų palikuonims ko nors, ko patys nėra iš tėvų gavę. Jie ne tik šiandien viską gerai sutvarkė, bet ir ateinantiems davė pavyzdį, kad ir tie gerbtų pašventintos senovės dogmas, bei smerktų bedieviškos naujovės išradimus. Mes užsipuolėme ir nedorą Nestorijos įžulumą, kuris gyrėsi, kad jis pirmas ir vienintelis supranta šventąjį raštą, o nesuprato visi tie, kurie prieš jį įgalioti mokymo tarnybai aptarinėjo dieviškus žodžius. Būtent visi kunigai, visi išpažinėjai ir kankiniai iš kurių vieni aiškino Dievo įstatymą, kiti pritaikė ir patikėjo aiškinusiais. Galiausiai jis tvirtino, kad bažnyčia net dabar klysta ir visada klydo, kadangi, kaip jam atrodo, ji sekė ir dabar sekė neišmanančiais bei klystančiais mokytojais. Nors viso to gausiai ir pakankamai užtenka sugriauti ir išnaikinti visas bedieviškas naujoves, Bet kad netrodytų, jog ko nors šiai pilnatvai trūksta, galiausiai pridėsime dvigubą paštalų sostų autoritetą. Vieną šventojo popiežiaus Siksto, kuris dabar garbingai apšviečia Romos bažnyčią, kitą jo pirmtako palaimintos atminties popiežiaus Celestino, kuriuos čia įterpti nutarėme esant reikalinga. Taigi šventasis popiežius Ksistas laiške, kurį dėl nestorijos bylos nusintė Antijokijos vyskupui sako, kadangi tegėjas, kaip sako apaštalas, yra vienas tikėjimas, kuris akivaizdžiai pasilieka, tai tikėkime tuo, kas sakoma ir sakykime tai, ko, laikim, ko laikomasi. Kas yra tai, ko reikia tikėti ir ką sakyti, jis tęsia ir kalba. Nieko daugiau, sako, negalima leisti naujoviai, nes nieko nedara pridėti prie senovės. Skaidrus senolių tikėjimas ir patiklumas negali būti aptemdytas jokiomis purvo priemaišomis. Visai apaštališkai senolių patiklumais pažodžiui papušė žodžiu šviesos skaidrumas, o bedieviškas naujovės aprašė kaip purvo priemaišas. Bet ir šventasis popiežius Celestinas kalba panašiu būdu ir tokia pačia mintimi. Laiške, kurį pasiuntė Galijos kunigams, jis kalba bardamas jų nuolaidumą, dėl kurio jie tylomis apleidžia seną įtikėjimą ir pakenčia bedieviškų naujovių iškilimą. Pelnytai, sako byla, tenka mums, jie tylomis skatiname klaidą. Todėl anie turi būti sudrausti, jiems negalima suteikti laisvės kalbėti kada panorėjus. Gal čia kas nors suabejos, kasgi, tie, kasgi yra tie, kuriems draudžia, kada panorėjus kalbėti, senovės kalbėjai ar naujovės išradėjai. Tegul jis pats pasako, pats išsklaido skaitytojų abejonės, juk toliau seka. Tegul liaujasi, sako, jeigu taip yra, tai reiškia, jeigu taip yra, kaip kai kurie jūsų miestai ir provincijos man skundžiasi, kad jūs savo žalingumo dėmingumo verčiate jas pritarti naujovėms, tegul liaujasi, sako, jeigu taip yra, naujovės užpuldinėti senovę. Tokia buvo palaiminto Celestino palaiminta ištarmė, kad ne senovė liautųsi pulti naujovę, bet kad naujovė nustotų užpuldinėti senovę. Jei kas nors dar priešinasi tiems apaštariškiems ir katalikiškiems nutarimams, tas pirmiausia būtinai įžeidžia šventojo Celestino atminimą, kuris nusprendė, kad naujovė turi liautis spuldinėti senovę. Po to išjuokė sprendimą šventojo Ksisto, pareiškusio, jog toliau nieko nebūtų leidžiama naujoviai, nes negalima nieko pridėti prie senovės. Be to jis paniekino nuostatą laimintojo Kirilų, kuris pamokslaudamas didžiai šlovingo, šlovino garbingojo Kapriolo uolumą, troškusio patvirtinti senas tikėjimo dogmas ir pasmerkti išgalvotas naujoves. Galiausiai jis sutrypė Efezo sinodą. Tai yra sprendimus beveik visų rytų šventųjų viskupų, kurie dieviškų įkvėpimu teikėsi nutarti, jog palikonys neturi niekuo kitų tikėti, tik tuo, ko laikėsi pašventintojai tarpusavyje Kristuje sutarinčių šventųjų tėvų senolių, kurie net pakėlė balsą ir šaukdami vienu balsu patvirtino, jog tai yra visų balsas, visi tam pritarė, visi taip mano. Todėl, kaip beveik visi eretikai iki Nestorijos niekinė senovė ir teigia naujovė, buvo pasmerkti, taip turi būti pasmerktas ir pats Nestorijus, naujovės pradininkas ir kovotojas prieš senovę. Bet jeigu kam nors nepatinka jūsų tarimas, įkvėptas švenčiausios dieviškos malonės dovanų. Tai ką, kita, tai ką kita jis turėtų daryti, jei neteikti, kad Nestorijos bedėvystė buvo neteisingai pasmerkta. Galiausiai jis turi turėti lyg kokias atmatas jis galiausiai jis turėtų lyg kokias atmatas paniekinti visą Kristaus bažnyčią, jos mokytojus, apaštalus ir pranašus, ypač palaimintai apaštalą Paulių, ją bažnyčią, nes ji niekad nesitraukė nuo religijos ir vieną kartą jai perduoto tikėjimo puoselėjimo bei vystimo, o jį Paulių, nes jis rašė, o Timotiejų, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščio žodžiavimo naujovių. Pirmas laiškas Timotiejų 6.20 ir vėl Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate prieimę, tegu neprakeiktas. Galatams 1.9. Todėl, jei negalima pažeisti nei apaštališkų nutarimų, nei bažnytinių sprendimų, kuriais pagal švenčiausią visuotinumo ir senovės nu-, sutarimą buvo teisėtai ir pelnytai pasmerkti visi eretikai, galiausiai Pelagijus, Celestijus ir Nestorijus – Tuomet neabejotinai reikia, kad visi katalikai, kurie stengiasi pasirodyti teisėtais motinos bažnyčios vaikais, toliau laikytųsi šventųjų tėvų švento tikėjimo, kurie jau jungtųsi, jame mirtų, o bedieviškas bedievių žmonių naujoves niekintų, jomis bjaurėtųsi, prieš jas kovotų ir jas persekiotų. Tai ir yra, kas plačiau išdėstyta abiejose priminimuose. O čia kaip santrauka trumpiau surašyta, Tad mano atmintis, kurios pareimimui tai sutraukime, būtų ir uolio priminimu atitaisyta ir nuobodaus išplėtojimo nepriskirta.